azizlar alloh haq subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar bo'lsinki sizu bizlarda beadad ne'matlar bilan ne'matlantirdi ushbu ne'matlarga sizu bizlardan bo'ladirgan javob u allohga bergan ne'matlari uchun shukur keltirmoqligimizdir hozirgina bu qorakam tilovat qilgan oyati karimada mo'minlarning ajib bir sifatlari oyatning avvalida ham oxirigacha zikr qilindi mo'minlar musulmon mo'min komil kishilar shunday bo'ladiki ular ollohni zikr qiluvchilar o'tirgan hollarida ham turgan hollarida ham yonboshlagan hollarida ham ollohni zikr qiladiganlardir va ular ollohni zikr qilib ollohning haqida Allohning qudratini fikr qiladiganlar va ollohni ne'matlarini ko'rib ya rabbiy sen buni bekordan bekorga yaratmagansan va qina adabannar bizni do'zaxda azobidan saqlagin deydigan mo'minlar deb mo'minlar sifatini berildi demak mo'minlar yurganda ham turganda ham yonboshlab turgan holatlarida ham Allohni zikr qilish kerak va allohning qudratlarini tafakkur tadabbur qilmoqligimiz lozim va nimaniki mo'min kishi ko'radirgan bo'lsa har doim o'sha narsaga qaraganda yo rabbiy san buni bekordan bekor yaratmagansan bizga ne'mat qilib bergansan bizni do'zaxni azobidan saqlagin deyishligimiz lozim bo'ladi va o'sha oyatni davomida albatta alloh taolo o'zi har bir kishini mukofot berguvchi ham do'zaxqa olib kirguvchi ham agar zolim bo'lsa o'zini joniga zulm qilganlar ya'ni iymonga kelmaganlar bo'lsa ularga hatto qiyomatda ham biror bir yordam beruvchi yo'q ekanligini alloh dalil qilib aytdi ushbu ma'noning tarjimasi deb qabul qiladigan bo'lsak qur'onda asli tarjima deyolmaymiz ma'nolarini aytamiz doim chunki bu qur'onning asli allohning o'ziga havola toki arab lafzini o'zida bo'lmaguncha buni ayni ma'nosini hech kim tushuna olmaydi hozirgi bu oyatdan ta'sirlangan joyimiz shuki alloh taoloni zikr qiluvchilardan bo'lishligimiz lozim ekan azizlar zikr deganda ollohni eslamoqlik alloh haq subhanahu va taoloni fikr qilmoqlik qudratlarini eslab alloh taologa doimo duo qilib allohdan azobidan qo'rqib yurmoqlikdir mana bugun ham siz bilan biz mana shu zikr ila o'tirar ekanmiz parvardigori olamni bir qancha ne'matlarini ko'rib turibmiz azizlar allohning bu ne'matlarini ko'rib shunday oldimizda turgan bu nozi ne'matlarni ko'rib turib juda ham bir alloh taologa qaysi darajada shukur keltirishligimiz lozim ekanligini hayolimizga keltirib turibmiz oldimizda turgan o'zimizni jismimizdan tashqari o'zi insonni jismi o'zi qancha tafakkurga loyiq lekin shu dasturxonda turgan nozil ne'matlarni o'ziga qarab turib alloh taoloni qanchalik darajada ulug' bir ne'mat berguvchi zot ekanligini qodir zot ekanligini tafakkur qilib olishimiz oson hamda haqiqatda ham olloh bizga nihoyat darajada ko'p ne'mat inom etyapti ekan azizlar mana shunga shukur keltirishligimiz lozim dasturxonimizga qaraylik azizlar bir dasturxonni o'zida bir necha xil taomlar turibdi ba'zan ba'zisini yeymiz ba'zisini yeb ham ulgurmaymiz lekin rasulimiz alayhissalotu vassalamning xonadonlarida bu narsalar bo'lmagan azizlar ular esa bizdan ko'ra ko'proq shukur qilganlar sahobai kiromlar xususan abu hurayra roziyallohu anhu aytadilarki men deydilar qornim ochligidan yo'lda ketayotib behush bo'lib yiqilib qolgan kezim bor edi deydilar abu hurayra qorinlari ochligidan bir necha kun taom yemaganlardan ko'chada yiqilib yotib qolganda odamlar o'tib ketayotib bu majnun bo'lib qoldimikin deb o'ylagan ekanlar aqldan ozib qoldimikin deb shunday holatda bo'lgandim deydi shunday holatda bir kuni mana shunday holatlardan birida turganimda rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib qoldilar deydilar abu hurayra roziyallohu anhu meni bu holatimni ko'rdilarda hech narsa demasdan abu hurayra yur men bilan dedilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bordik bir sahobani uyiga kirdik u bizga dedilar taom olib kelishlik uchun bir kosada sut olib kirdi deydilar abu hurayra shunda rasululloh menga qarab yo abu hurayra bor ahli suffani chaqirib kel dedilar ahli suffa deb o'sha masjid oldida bir suppada o'tiradigan bir nechta sahobalar bordi ularda hech narsasi yo'q edi na uyi na joyi na ustidagi bir yupun kiyimidan boshqa biror narsa yo'q edi ular o'sha ollohni hamisha zikr qilib faqat olloh ila muhabbati bilan yashaydigan zotlar edi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p ularni eslab chaqirib mehmon qilib turardilar abu hurayraga aytdilarki ahli chaqirib kel dedilar abu hurayra aytyaptilarki rasululloh alayhi vasallam shunday deganlarida men aslo ularni chaqirgim kelmay qoldi chunki o'zim ham nihoyatda och dedilar holbuki bir kosagina sut bor edi xolos shunda man rasululloh sallallohu alayhi vasallamni chaqiriqlariga labbey deb chiqishga majbur bo'ldimda ahli subbani chaqirib keldim bir nechta kishi bir hujraga to'lib ketdik dedilar shunda rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bismillahi rohmanir rohim deb ushbu taomni taomlaninglar deb o'zlari ichib berdilarda hammamizga berdi bir kosa sutni hamma xonadondagi kelgan yigirmadan ortiq odam ichib tugata olmadik dedilar mojizani qarang hammalarimiz ichib hatto xonadonga ham qoldi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday mojiza qilib chiqib ketdilar mana shu bilan ular bir oz qornimiz to'ydi deydilar shunday sahobalar edi hazrati umar roziyallohu anhu bir kuni kirsalar rasulimiz alayhissalotu vassalam taylariga soyilib solinib qolgan bo'yrada yotgan ekanlar bo'yraga yuzlarini qo'yib yotganligi uchun bo'yraning izi rasulullohni yuzlariga chiqib qolibdi mundoq botib hazrati umar kirib rasululloh salomni ko'rib yig'lab yubordilar yig'lab yubordilarda ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam kisro rum qaysarlari ular xudoni dushmani bo'lsa ham taxtda o'tiradilar taglarida qancha qancha shoyi to'shaklar bo'ladi siz ollohdan so'rang dedilar allohga duo qiling bizga ham alloh shunaqa ne'matlar ato qilsin dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey hazrat ey umar ibn al hattob dedilar ey hattobning o'g'li umar sen shoshilib ketyapsan alloh taolo bizga shunday ne'matlarni va'da qilib qo'yganki jannatda bu ne'matlarni oldida dunyo ne'mati hech narsa emas dedi lekin shunday zamonlar keladiki hali hamma yoq to'kin sochin bo'lib to'q bo'lib ketiladi odamlarda xavf ham bo'lmaydi faqat qo'yimni bo'ri yeb ketmasin degan xavfdan boshqa biror xavf bo'lmaydi dedilar haqiqatda alloh taolo shu kunda tezda ato qildi mana hozirga qadar o'sha saudiyani o'zining makka hududida dunyoni hamma ne'mati o'sha joyda qaysi fasl bo'lishligidan qat'iy nazar hammasi bor bu o'sha sarvari koinotni duolari o'raloq bo'ldi shu narsalar rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlari juda ham oddiy hayot kechirishlari oldida ne'matlarni ham juda ham oz bo'lganlari sahobalar ham shu holatlarda turganlariga qaramasdan tig ibodat qilardilar biz mana shu ne'matlarga qaysi darajada shukur keltirayotganligimizni shundan bilishligimiz kerak sarvari koinot uylarda o'tirgan edilar bir odam keldida sizni qizingiz fotima chaqiryaptilar deb qoldi fotima onamiz chaqirtirgan edilar odatda bunday narsa juda ham kam bo'lar edi rasulimiz alayhissalotu vassalam ajablandilarda qizlari fotima onamizni hujralariga shoshildilar fotima onamizning hujralariga borib eshikni taqillatdilar ichkaridan fotima onamiz kim keldi degan javobni qildilar bu ham ajib odob edi sarvari koinot o'z qizlarining xonadonlariga taqqillatib izn so'rashlari ichkaridan taqqillatilganda kim bu deb so'rashlari bu ham islomning katta bir odoblaridan biri edi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam men otangiz bo'laman rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'laman qizim chaqirtirgan ekansiz kirishga ruxsat berasizmi dedilar shunda fotima onamiz ichkarida turib ozgina sabr qilib tursinlar otajonim dedilar rasulimiz ozgina sabr qildilar ichkaridan hadeb kirishlikka ijozat bo'lmadi sarvar koinot yana taqillatdilar qizim man xotamin nabiy bo'laman dedilar oxiri zamon payg'ambari xotamin nabiy bo'laman otangiz qiblagohingizman kirishga ruxsat berasizmi dedilar fotima onamiz yalingan ohangda ozgina kutib turing dedilar yana rasulimiz kutib turdilar odatda sunnatlari uch marta chaqirgandan keyin ijozat berilmasa qaytib ketardilar bu ham odob edi uchinchi marta taqillatdilarda qizim man qaytib ketaveraymi dedilar shunda fotima onamiz javob berish o'rniga yig'lab yubordilar ichkarida hayratlanib ketgan sarvari koinot qizim nega yig'layapsiz dedilar otajon ustimni avratimni bekitgani narsam boru boshimni bekitgani hech narsam yo'q shuning uchun yig'layapman dedilar sarvari koinotdek zotning qizining yashash ahvolini keltiring ko'z oldingizga azizlar hazrati ali roziyallohu anhuning jufti halollari rasulimiz jannatning ayollarini sayyidasi degan bu onamizni jannat ayollarini sayyidasi bo'lgan shunday bir ulug' fotima onamiz edilar butun umr sarvara koinot qiyinchiligini tengma teng ko'targanlar urushlarda birga ishtirok etgan uhud janglarida rasulimizdan qoni oqqanda paxtani kuydirib bosib rasulullohni yig'lab boshlarini ushlab turardilar sarvari koinot yoshlik o'zlari fotima onamiz yosh bo'lganlarida ustilariga axlat to'kkanlarida bo'yinlariga osilib yig'lagan ham fotima onamiz edilar butun umr mashaqqatla hayot kechirib yana eng kambag'al faqir bir kishiga turmushga chiqishlariga ham rozi bo'lgan onamiz edilar lekin dunyoning eng baxtli eng sayyidasi deb atalgan onamizni rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar xohlasalar butun oyog'iga tillolarni payondoz qilib yuborishlikka qodir bo'lgan zotning qizi shu holatda edilar rasulimiz aytdilarki mayli qizim man kiraveray otangiz mana dedilar ruxsat berilingandan keyin shundoq kirsalar nabiralari hasan va husayn roziyallohu anhular uxlab yotibdilar bir birlarini quchoqlagan holatida uxlab qolibdilar fotima onamizni esa ranglari so'lib qoldi sarg'ayib ketibdi qo'rqib ketdilarda borib peshonalarini silab ey ko'zimning qorosi nima bo'ldi qizim dedilar shunda qizlari qarab yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam mani kechiring siz hazrati aliga turmushga bergan mahalingizda ali nimani olib kelsa shuni yeng qizim shukur keltiring olib kelmaganiga sabr qiling deb tarbiya qiluvdingiz dedilar shu tarbiyani buzmasdan yashadim dedilar hech qachon biror narsani olib kelishlikni talab qilmadim nimani olib kelsalar shuni iste'mol qilib haqlariga duo qilib o'tirdim lekin bugun man yam xijolatli holatda qolib qoldim dedilar uyimizda mana bir hafta bo'ldi taqriban yegana nonimiz qolmadi dedilar yeguligimiz yo'q nabiralaringiz juda ham och bo'lib qoldilar juda ham yig'lab meni qiynab yubordilar shunda man bularda sizlar uxlab turguninglarcha bobangiz muhammad sallallohu alayhi vasallam taom olib kelarkanlar deb uxlatib qo'ydim dedilar shular turib qolsa yolg'onchi bo'lib qolmang degan xof bilan sizni chaqirtirishga majbur bo'ldi mani kechiring deb yig'lab yubordilar shu holatda ham mani qornim ochligi uchun sizni chaqirdim demayaptilar qizlar azizlar shunday holatda dod deb yig'lab yuborsalar bo'lardi lekin juda ham o'zlarini ham rasululloh ehtiyot qildilar shunda bu gapni eshitishlari bilan sarvar koinotning muborak ko'zlariga yosh keldi yig'lab yubordilarda qizim siz bir haftadan beri non yemadim deyapsizu man taqriban ikki hafta bo'ldi nonni ta'mini esimdan chiqarib yuborganman dedilar rasulimiz alayhissalotu vassalamning shu holatda yashashlari azizlar qizlarni shu holatda yashashlari bu nihoyat darajada bularning sabrlik ekanliklari bularni allohni ne'matlarini ozgina bo'lsada katta shukur bilan qabul qilishliklari nishonasi edi fotima onamiz bu holatdan juda hijolat bo'ldilarda otalarining ahvoli o'zinikidan ham yomon ekanligini bilganlaridan keyin otalarini quchoqlab yig'lab yubordilar mana bu holat azizlar tasavvur qilib ko'zimizni oldiga keltiradigan bo'lsak oldimizda turgan nozil ne'matlarni yeyishlikdan ham uyalib qolamiz sarvari koinot kambag'almas edilar azizlar jabroil alayhissalom kelib yer yuzini xohlagan joyidan oltin chiqarib beraymi deb turardilar lekin rasululloh alayhi vasallam yuz o'girardilar aytardilarki yo'q man dunyoga tillo ko'paytirishlik uchun emas ummat ko'paytirgani kelgan payg'ambarman deyardilar lekin sarvari koinot esa shunday ibodat qilardilarki yig'lab ibodat qilardilar ko'zlariga yosh oqib ibodat qilardilar hatto o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa ibodat qilayotganda nega bundoq qilasiz deganlarida man shukur qiluvchi banda bo'lmaymi deyavdilar mana shunaqa ibodat qilinardi abu bakr siddiq roziyallohu anhu aytadilarki biz namoz o'qiyotgan mahalimizda alloh taolo namozni buyurishdan avval islomda avvalida qumillayla illa qolila oyatini nozil qildi qumillayla kechqurunda o'rningizdan turib namoz o'qing illa qolinglar magar ham ozginasida uxlasangiz mayli degan oyat tushdi dedi mana shu kunda ko'pida ibodat qilib ozginasida uxlang deganda olloh kunda avvalini tunda tunda avvalini nazarda tutdimi o'rtasini nazarda tutdimi oxirini nazarda tutdimi bilmasdan biz tunni to'la qoyim o'tkazardik dedilar alloh taolo qumillayla illa qolinglar deganligi uchun tunni yarimida ibodat qiling yarimida uxlang deganda agar olloh yarimida deganda avvalgisini nazarda tutilib bizga buyurilingan bo'lsachi o'rtasi bo'lsa oxiri bo'lsachi degan xavf bilan biz ertaman o'sha kechqurundan boshlab ertalabgacha namoz o'qirdik oyoqlarimiz yorilib ketardi tomonlarimiz dedilar abu bakr siddiq roziyallohu anhu shu holatda ibodat qilardilar shukur keltirardilar lekin sahobai kiromlar hammasiga shukur keltirdi shunday sahobalar bor edilarki azizlar ayoli bilan o'zi uchun bittagina ko'ylagi bo'lib navbatdan kiyib tashqariga chiqib hojatlarini qilib kelardi lekin hammasi dunyoda eng baxtli odamimiz deb yashagan hozirgi kunda bizlar shuncha nozi ne'matlarimizni turib shunga yarasha qaysi darajada ibodat qilishimiz kerak ekan deb yig'lashimizdan boshqa chora topolmay qoldik ba'zan shunaqa holatlar bo'lib qoladiki yaqindagina o'zi bir oilaning shunaqa mojarosiga aralashishimizga to'g'ri keldi er xotin o'rtasidagi mojarolarni sababini surishtirganimizda qizning olib ketib qolgan ota qizim o'sha xonadonda och qolibdi shuning uchun olib ketdim qizimni degan bahonani aytdilar biz aytdikki birodar qizingiz och qolsa sabr qilib erini haqqiga duo qilib o'tirmaydimi fotima onamizdan ham ustunroqmi shunday onamiz ham sabr qilgan ekanlar nega biz sabr qilmaymiz ekan degan gaplarni aytgan edik otalari inshaalloh qabul qilgan bo'ldilar azizlar bu gapni gapirishligimizdan maqsad hozir shu oldimizda turgan ne'matlarni ko'rib turib mutaassir bo'lib ketganimizdan aytyapmizki juda ta'sirlanib ketdik alloh taolo bizga shuncha ne'mat ato qildi azizlar hozirgina qorakam o'qilgan oyatda ham shu tafakkur tadabbur qilishligimiz lozim ekanligini eshitib turib ushbu gapni aytyapmizki allohni ne'matlariga shukur keltiraylik alhamdulillah deyishlik bilan tilimiz bilan shukur aytib yana amalimiz bilan ham shukur qilib borishligimiz kerak ekan shukur qilishligimiz mana shu ibodat yo'llari bilan endi mana bu bugungi shukrona ehson ham o'z uz o'zida ollohni bergan farzand ne'matiga shukur keltirilyapti mana bu farzand alloh taoloning ne'mati ekan mana shunga shukur keltirilib turilibdi lekin mana shu shukur bittagina ma'naviyda emas balki amaliy bir shukurga aylanishligini biz xonadon egalaridan ham va o'tirgan barchalarimizdan alloh taoloning shariati islomiy nuqtai nazardan talab qilinadigan narsani xabar qilamizki hammalarimiz farzandlarimizni shukrini amaliy shukurga o'tmoqligimiz lozim amaliy shukur o'sha bizga bergan farzandni yaratgan ollohni tanitib qo'ymoqligimiz azizlar farzandimiz shu yaratilgan allohni tanib bo'lsin ularni biz do'zaxni azobidan saqlashligimiz allohni qur'oni karimida aytganidek oilamizni bola chaqamizni alloh taolo qur'onda aytdi billahi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara nasu wal hijara juda ham dahshatli bir do'zaxni aytyapti sizlar ey iymon keltirganlar o'zingizni oilangizni bola chaqangizni yori birodarlaringizni yonadigan yoqilg'isi odam va toshdan iborat bo'ladigan bir do'zaxdan saqlanglar deb olloh amr qildi saqlashligimiz albatta ularni ibodatga targ'ib qilishligimiz farzandni rasulimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki farzandga olloh ota tomonidan beriladigan eng katta hadiya o'sha bolani chiroyli tarbiya qilib qo'yishi bundan ortiq otaning to'xtasi bo'lmaydi dedilar eng katta tuhfa eng katta hadiya ota tomonidan bolasiga chiroyli tarbiya berishlik tarbiya albatta u o'sha tarbiyaning mastari tarbiyaga murojaat qilinadigan dastur shariatning ko'rsatmasi bo'lmoqligi kerak qur'on va hadis shariat ahkomlari bo'lishi kerak shunda o'sha bolamizni chiroyli tarbiya qilgan bo'lamiz ekan azizlar bu bolalarning tarbiyasi bobida rasulimiz alayhissalotu vassalam yetti yoshida namozga buyurishlikni buyurdilar o'n yoshiga kelganlarida bola agar namoz o'qimasa koyishlik bolani qattiq tanbeh berishlikkacha olib kelishlikni buyurdilar mana bu narsani agar bizlar hammamiz bolalarimizga shu holatda tarbiya berib yetti yoshida allohni ibodatiga chorlab o'n yoshida qattiq turib ibodatga beradigan bo'lsak bolamiz balog'atga yetmasdan turiboq ibodatga qattiq berilib ollohni oldida qarzi bo'lmaydigan bir banda bo'lib katta bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam otaning boladagi burchlarining birlarini eng katta bir haqiqatini gapirib qo'ydiki judayam bir chiroyli bir hadis aytgan lekin butun ulamolar hayratlanadi mana shu hadis tarbiya bobida ham kelmaydi boshqa boblarda ham kelmaydi balki hadis kitoblariga qarasak mishkotil masobihda ham yoki boshqa imom buxoriy hadislarida ham taqdir bobida keladi taqdir bobida keladi ya'ni mana bu hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar kulli mavludi yulada alal fitra deb keltiradilar hamma tug'ilgan bolalar ular fitratda tug'iladi lekin ularning ota onasi majusiy qilib tarbiya qiladi yoki nasroniy qilib yoki yahudiy qilib tarbiya qiladi degan hadis taqdir kitobida keladi ya'ni demak o'sha bolaning taqdirini o'zgartirishlik o'sha taqdiri tarbiyasini ota onani zimmasida yuksak bo'lganligi uchun tarbiya bobidagi kelgan hadislarda emas ayni qazoi taqdir haqidagi hadisda keltirildi mana bu oyatga e'tibor ber hadisga e'tibor beradigan bo'lsak dunyoda hamma tug'ilganlar fitratda tug'ilar ekanu pokiza fitratda tug'ilar ekanu lekin ularning ota onasi yo majusiy yo nasroniy yo yahudiy qilib tarbiya qilib qo'yar ekan bizlarni bolalarimiz tug'ilishligida o'zi fitratda musulmon bo'lib tug'iladi deyapmizu lekin o'sha tarbiya qilish asnosida shu holatni olib ketishimiz kerak ekan bolamizni tarbiya qilishligimizda bolamizga musulmoncha ism qo'yib musulmon odi urflarni o'rgatishlik bilan uyimizda bo'layotgan boshqa tadbirlarni boshqa narsalarni nasroniycha qilmasligimiz kerak ekan shariat buyurgan holatdagi bir bayramlarda tashkil qilishlik xonadonda shariatni islomdan tashqari bo'lgan biror muhitga kirgizmaslik mana bu bolani chiroyli musulmon qilib tarbiyalanishiga sabab bo'lar ekan inshaalloh hammalarimizga berilingan ulug' ne'mat ham shu bizlarni ota onamiz mana shunday bir musulmon fitratida tarbiya qilib qo'ydi musulmon qilib tarbiya qildi allohni taniydigan qilib qo'ydi hatto o'sha hadisni boshqa bir rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki birorta bir qo'y tug'ilganda uning qulog'iga en qo'yilganini ko'rganmisizlar dedi ya'ni qo'y tug'ilganda shundoq tug'iladi lekin odamlar o'zinikiligini bildirishlik uchun yo biror joyini qirqiydi yo bir narsa qiladi shunaqa tug'ilganini ko'rganmisizlar hammasi sog' tug'iladiku deyavdilar ya'ni o'sha qo'yda quloqlariga belgi qo'yishlik bilan o'zini maxsus belgisini qo'ysa qaragan odam ey bu palonchini qo'y ekan deb o'sha belgidan biladi endi inson tug'ilganda ota shunday tarbiya qilib shunday belgi qo'yib qo'ysin ekanki buni ko'rgan odam ey bu muhammad alayhissalomni ummati ekanku deydigan holatga keltirsin ekan shuning uchun aka koinot ushbu hadisni aytib ketdilar alloh taoloning salotu salomlari bu zoti muborakka bo'lsin shuningdek mana bu xonadonda umid ila boqayotgan farzandlari va bugun shukr qilishlikka sabab bo'lib turgan bu farzandlarimizga ham alloh taolo mana shunday bir ilohiy ollohni taniydigan bir farzand bo'lishligini nasib aylasin va axri daavna alhamdulillahi robbil alamin vassalotu vassalamu ala rasulina muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain omin yo rabbiy duoga qo'l ochib turgan bu aziz jamoatimizni hammalarimizni musulmon fitratida musulmon muhammad alayhissalomning ummatida bo'lishligimizga o'zing bizlarga bu ne'matni ato qilding ota onalarimizning tarbiyalari sabab bo'lgan ekan ota onalarimizga o'z rahmatingni yog'dirgin yo rabbiy bundan keladi keyingi zurriyotlarimizga ham shunday tarbiyalanishliklarini islomda qoyim bo'lishliklarini nasib qilgin mana bu ehsonga sababchi bo'layotgan farzandimizga ham kelgusida dini diyonatlik mustahkam ibodatli bo'lmoqligini nasib qilgin va axiri daana alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin bi rahmatika ya arhamar rohimin allohu akbar tashkil ayladilar alloh taolo bularni farzandlariga uzoq umr baxtu saodat shariatga muvofiq hayot ato qilgan bo'lsin bu qilinayotgan ehsonlar maqbul bo'lib barcha o'tganlari ham bahramand bo'lsin alhamdulillahki bizlar allohni ne'matlariga shunday chiroyli shukrona qiladirgan bir davrni egalari bo'lib turibmiz alloh taolo qancha ne'mat ato qilar ekan bunga shariatga muvofiq shukr qilmoqlik lozim bo'ladi yaqin yaqindalarda ham hatto hozirda ham ba'zi hududlarda alloh taolo farzand ato qilsa bu farzandga shukr qilishlikni ular ma'siyat ila qiladilar yo'qdan bor qilib bergan hayoliga ham kelmagan o'g'il qizni bergan allohga harom narsani aralashtirib o'zlaricha shukur qiladilar alloh manga o'g'il beribdi to'rtta ulfatimni chaqirib birgalashib o'g'limni yuvib qo'yay degan maqsadda aroq ila shukur qiladilar holbuki bu shukur emas bu isyoni kufrdir bu o'sha kufrona ne'mat bo'lib olloh bergan ne'matga shukur qilish o'rniga uniga kufr keltirishlik bilan barobar bo'ladi chunki farzandni ato qilib turgan ollohni bila turib uni aroq bilan yuvilmaydi balki unga shukur keltiradi alloh taoloni o'zigagina hamdu sanolar aytadi yillar o'tib alhamdulillah kundan kun bizlarni diyorimizda ham olloh bergan ushbu ne'matlarga shukur qilib borilinyapti albatta olloh qur'oni karimda har bir berilingan ne'matlarga shukur qilishlikni va mana shu shukur evaziga bir qancha savoblarni ziyoda qilib berilishligini qur'oni karimda alloh marhamat qiladi istaizu billah va la in shakartum la azidannakum oyatida sobitdir mana bu oyati karimada meni bergan ne'matlarimga shukur keltirsalaringiz unda sizlarga yana ziyoda qilib qaytaraman dedi bu yerda o'tirgan ustoz mukarramlar yaxshi biladirgan bir nahv qoidasi bor bu yerda ya'ni la azidannakum nuni ta'kid bilan kelyapti o'zbekchada buni tarjima qilsak yana va yana degan ma'no chiqadi ya'ni agar men sizlarga ne'mat berganimga shukur keltirsalaringiz sizlarga yana va yana yana ziyoda qilib qaytaraman dedi olloh har bir ne'matga inson tomonidan shukur qilmoqlik lozim bo'larkan azizlar eng ulug' ne'matlardan bittasi insonlarni ojiz qoldiradigan insonlarni ko'z o'ngida bularni qudrati yetmaydigan ulug' bir ne'matlardan bittasi bu farzand ne'matidir hech kim o'zi ixtiyori ila dunyoga farzand keltira olmaydi hech kim o'zi ixtiyori ila o'g'il yoki qiz qila olmaydi hammasi xoliq bo'lgan olloh tomonidan beriladigan ne'mat inoyatdir biror kishi o'zi ixtiyor qilganda edi farzandsiz yashayotganlar farzand ko'rib olgan bo'lardilar o'g'ilsiz yashayotganlar o'g'il qiz yo'qlar qiz ko'rib olardi alloh bu haqida o'zi qur'oni karimda aytadiki astaizu billah lillahi mulku samavati val ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما butun va osmonning mulki alloh uchun hamma narsaning egasi alloh uchun ollohdir yeru osmondagi butun narsalar koinot va qiyomatga qadar bo'lajak narsalarning hammasi ollohnikidir yaxluqu ma yasha u ega bo'lgan qodir olloh xohlagan narsasini yaratadi dunyoda nimaiki bo'lsa ollohni o'zi yaratadi biror inson biror narsa yaratishlikka ham qodir emas balki yaratishlik Allohning o'ziga xosdir Alloh o'sha qodir Alloh, o'sha dunyoning egasi bo'lgan Alloh xohlagan bandasiga qiz hadya qiladi hibba qiladi xohlagan kishisiga o'g'il beradi xohlagan kishisiga ikkisini qo'shib o'g'il qiz qilib beradi xohlagan kishini aqim qiladi bepush qiladi befarzand qiladi dedi bu haqiqat bundan 14 asr muqaddam zohir bo'lgan bo'lsa-da, insoniyat olami yaralibdiki biror kishi bu haqiqatni buza olmayapti bir atrofimizga turgan bo'lsak 10 talab qiz ko'rayotgan birodarlarimiz har qancha urinmasinlar har qancha harakat qilib o'zlaricha biror chora izlamasinlar Alloh o'g'il bermaguncha o'g'il ko'ra olmayaptilar bir qancha kimsalar befarzand o'tayaptilar. alloh taolo buni hammasini bizga namuna qilib qo'ydi ko'ringlar eri xotin tashkil bo'lsagina farzand ko'ra olmaysizlar balki buni man bersamgina ko'ra olasizlar xohlaganinglar qiz yoki o'g'il ko'ra olmaysizlar necha yil izdirobda bo'lsangiz ham o'zimni qudratimni ko'rsatib qo'yay degan maqsadda olloh kimlargadir o'g'il beradi kimlargadir qiz beradi kimlardir befarzand qiladi buning birortasiga biz allohga qarshi isyon qila olmaymiz balki shukur keltiramiz mana bu xoliq bo'lgan ollohni bergan ushbu ne'matiga endi bizlar tomonimizdan shukur qilishlik vojib bo'ladi azizlar farzandga shukur qilishlikni ulamolar ikki turga bo'ldilar ma'naviy shukur amaliy shukur dedilar ma'naviy shukur o'sha tug'ilgan bolaga hamdu sanolar aytib alloh taoloni haqqiga duo qilmoqlik farzandni haqlarida ozon iqomat quloqlariga aytib uning haqida yaxshi duolarni qilib chiroyli ismlarni qo'ymoqlikdir amaliy shukur esa o'sha bergan ollohni tanitib bolani tarbiya qilmoqlikdir bola tug'ilganda bo'ladigan ishlar va buning haqqiga shukur qilishlikda rasulimiz alayhissalotu vassalamning bir qancha hadislaridan bizlarga hujjat bo'ladi farzandni hech kim dunyoga kigiza olmaslik haqidagi so'zimizga tasdiqan bizlar ulug' sahobalardan bo'lgan onalarimizdan bo'lgan asmo onamizning hayotiga bir nazar tashlaymiz asmo binti abu bakr abu bakr hazratlarining qizlari asmo onamiz bo'ladilar oyisha onamizning ota opalari bo'lib zubayr ibn avomning jufti halollari zubayr ibn avom rasulimiz alayhissalotu vassalam bilan bizni tilimizdagi boja bo'lganlar bular juda ham qadrli bir birlarini ehtirom qilganlar ulug' sahobalardan hisoblanadilar zubayr ibn avom ham asmo onamiz ham oyisha onamizning eng yaqin opalari bo'lishligi bilan birga hamdard doimo bir birlarini himoya qilgan haqlarida doim xabardor bo'lgan eng yaxshi suyukli opa singillardan edilar makka mukarramadan butun musulmonlar hijrat qilishligi to'g'ri keldi makkadagi ibodat qilayotgan musulmonlarga aziyat kuchaydi alloh bir rasul bir haq deganligi uchun kofirlar tomonidan aziyat topa boshladilar namoz o'qib peshonalarini sajdaga qo'yganligi uchun kaltaklandilar juda ham qiyin bir holat vujudga kelgandan keyin alloh iymonlarini saqlash maqsadida makkadan yasrib shahriga ko'chib ketishlikni amr qildilar hijrat deb atalingan tarixiy voqea sodir bo'ldi meloddan 622 yil o'tgach butun musulmonlar makkani tashlab chiqib ketishlikka majbur bo'ldilar uylarini tashladilar bog'rog'larini tashladilar boyliklarini tashladilar iymonni saqlamoq maqsadlarida hammalari qator qator chiqib ketdilar ularni makkadan chiqib ketayotganlarida biror narsa qiynamadi balki iymonini salomat olib chiqib ketayotganliklari uchun ular xursand edilar yakka ularni qiynayotgan narsa kabatullohdek muborak joyini tashlab chiqib ketayotganlari edi hamma makkadan chiqib ketayotgan sahobalar baland joyga kelganlarida orqalariga bir qarardilarda makka kabasini ko'rib yig'lab yuborardilar kabatullohdan ajrash rasulimiz alayhissalotu vassalamdan ajrab qolishlik sahobalar uchun eng og'ir musibat edi rasulimiz alayhissalotu vassalam eng oxiri abu bakr siddiq bilan hijrat qilganlar mana shu hijrat qilganlar ichida asmo onamiz ham bor edilar qarangki azizlar asmo onamiz homilador edilar og'ir oyoq edilar hali zamon ko'z yorar holatida edilar holbuki bu onamiz rasulimizga kelib man homiladorman uzrim bor chiqmay tursam bo'ladimi desalar shariat tomonidan ruxsat bo'lardi lekin onamiz iymonlarini saqlamoq maqsadlarida islom diyonatlarda mustahkam turganligi uchun hatto og'ir oyoq bo'lsalar ham bir necha kunlik chaqirim yo'lga otlandilar ne mashaqqatlar ila tashnalik ila madina sari yuzlandilar joriy bo'lib qoldi bu holat butun musulmonlarga xursandchilik olib keldi chunki yahudiylar gap chiqargan edilarki biz musulmonlarni sehrlab qo'yganmiz ular hech qachon bola ko'ra olmaydilar ularni endi zurriyoti ko'paymaydi deb yurishardi holbuki sahobalar yaratishlik ollohdan ekanligini bilsalarda yaratishlikni to'xtatib qo'yishlikka biror kishi qodir bo'lmasligiga amin bo'lsalarda ushbu yahudiylar fitnasidan bir oz ko'ngillari hajil bo'lib yurardi baxtga qarshi o'sha davrda birorta chaqaloq ham dunyoga kelmay qoldi lekin mana shu asmo onamizning ko'z yorishlari esa butun musulmonlarga xursandchilik olib keldi hijratda tug'ilgan birinchi musulmon bola dunyoga keldi xursand bo'lib ketganlaridan asmo onamiz bolani ko'targanlaricha rasulimiz huzurlariga chopdilar hali birorta ko'krak tutmasdan turib bir qultum dunyo narsasini biror narsasini ham ato qilmasdan turib sarvara koinot qo'liga topshirdilar rasulimiz alayhissalotu vassalam xursand bo'lib ketganlaridan og'izlaridagi so'laklarini olib bolaning og'ziga tiqib qo'ydi dunyoda dunyodagi eng lazzatli narsa birinchi bo'lib bolaning og'ziga tushdi bu bolaga abdulloh ismi qo'yildi kelgusida ushbu tabarruk so'lak kirilgan bu og'izdan minglab hadislar va oyatlar baralla chiqa boshladi rasulimiz alayhissalotu vassalamning barakalari o'sha zahoti sobit bo'ldi qo'llariga olar ekan bolani tahnik degani o'sha biz aytmoqchi bo'lgan sunnatni qildilar ozon iqomat aytib haqlariga duo qildilar butun sahobalar xursand bo'ldilar chunki allohning marhamati edi agar o'sha mahalda yahudiylar fitna qilib to'xtata olganlarida edi zurriyotni to'xtatib qo'yardi lekin xoliq ollohning yaratishligini hech kim to'xtata olmaydi shu kundan e'tiboran bola tug'ilganda ozon va iqomat aytib qo'yishlik tahnik degan sunnatni ham qilib qo'yishlik sunnat bo'ldi tahnik degani payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qilgan tanglay ko'tarishlik uslubini aytiladi yo'limizni oldilariga ba'zan bolalarni olib kelganlarida xurmolarni chaynardilarda go'dakni tanglayiga tiqib bir oz yuqoriga ko'tarib qo'yardi buni qilishlikdan maqsad go'dakni og'ziga biror narsa kirmasdan turib o'sha pokiza pok qalbli kimsaning zotning muborak so'laklari kirsin deyiladi bu tahnik rasulimiz alayhissalotu vassalamdan keyin ham davom etdi ulamolar fozil kishilar ulug' kishilarga tahlil qildirishlik sunnat bo'ldi lekin tahlil qildirishlikda shuni e'tiborga olish kerakki o'sha tahlil qiladigan odam misvoy degan sunnatni bardavom qilayotgan og'zidan birorta lag'vu so'zini chiqarmagan qur'on oyatidan boshqa biror narsani chiqarmagan kimsalarga qildirishlik eng a'lo bo'ladi qordadalar ulug' ustozlarga qildirishlik lozim bo'ladi tahnik sunnat ekan deb bir oqsoqolni o'zigagina qildirib qo'yaman yoki o'zim qilib qo'yaman demasdan balki eng ulug' o'sha davrda turgan zotlarga qildirishlik juda ham ko'rkam bo'ladi chunki ular o'sha misvak degan sunnatni bajarishlik bilan og'izlaridagi har xil noxush narsalarni ketkazib turuvchi kishilardir va ular bu olloh bergan og'iz ne'mati ila qur'ondan boshqa narsani zikr qilmagandirlar shuning uchun farzandga ushbu sunnatni qilishlik azizlar eng ulug' tahlikidan biri bo'ladi rasulimiz alayhissalotu vassalam shunday qildilar ana shundan boshlab butun sahobalar shu holatda bo'ldi bu siz bilan biz aytayotgan farzandning ma'naviy shukurlardan bittasidir lekin mana bu aqiqa qilishlik ham ayni o'sha ma'naviy shukurlarni bir turiga kiradi alloh bergan farzandni shukri evaziga bir qo'y so'yib buning jonini alloh taoloning o'ziga atashlik lozim bo'ladi lekin shukrona qilib o'sha farzandni bergan allohga shukur qilib mana shu berilingan ne'matni evaziga farzandiga uzoq umr so'raladi yetim yesir beva bechoralarni ko'nglini ko'tariladi aqiqa qilayotgan birodarlarimiz aqiqani bir qismlarini mayli ulug' ustozlarga o'zining aqorib do'stlariga bersinlar lekin azizlar kambag'al yetim yesirlarni holidan xabar olishni esdan chiqarmaslik kerak chunki har bir ehsonning egasi kambag'aldir har bir qilayotgan hayrotning egasi yetim faqirdir mana bu narsani esdan chiqarib qo'ymaslik kerak ba'zan bizlarda har qanday marosimlarda faqatgina ulug' kimsalar yoki eng obro'li odamlarda chaqirilib bechora faqir kimsalar nazardan chetda qolib qoladi mana bu narsani e'tiborga olgan holatda zaif zuafo bo'lgan faqir bo'lgan kimsalarni ham ko'nglini olib turishlikni esdan chiqarmaslik kerak azizlar mana bu narsa har bir musulmonning burchi bo'laroq qilinayotgan aqiqalarni ham asli mohiyatini joyiga keltirgan bo'ladi keyingi shukur esa amaliy shukurdir farzandimizda amaliy shukuri azizlar u farzandda ato qilgan ollohni tanitmoqlikdir rasulimiz alayhissalotu vassalam bolaning tili chiqishi bilanoq unga olloh kalimasini o'rgatishlikni ta'lim beriladi bizni islomda eskitdan onalarimiz bolamning tili olloh lafzi ila chiqsin degan maqsadda bolasini hatto uxlatayotganlarida ham olloh zikri ila uxlatishgan o'tmish momolarimiz bola uxlatayotganlarida allohu ya olloh allohu ya olloh lavzi ila uxlatar edi qarangki yillar o'tish davrida ushbu allohu ya olloh so'zi alla yo bolam degan so'zga ajralib chiqdi alla so'zi yo'q edi alla o'rniga olloh lavzi ishlatilardi chunki bolani ochilayotgan qulog'i olloh lavzi ila uxlar edi Allah lafzi ila turar edi bolaning eng birinchi chiqadigan so'zi ham Alloh bo'lar edi shuni onalarimizga o'rgatishligimiz kerak kelajak kelinlarimizga o'rgatmoq kerak bolani uxlatayotganda alla deb aytilinmaydi allada biror ma'no ham yo'q allohu ya alloh deb aytasiz buning uchun endi siz majbur bo'lasiz tahoratla turishlikka buning uchun endi siz majbur bo'lasiz odobla turishlikka o'z Öz o'zidan bittagina olloh lafzini aytayotgan onamiz endi ham tahoratla turadilar ham odobla turib bo'layotganligi uchun endi bola ham shunga yarasha katta bo'ladi nima uchun oldinlari ulamolar ko'p chiqar edi nima uchun qorilar ko'p chiqar edi chunki o'sha bolani boqib tarbiya qilayotgan ota onaning mehnatiga samarasiga taqvosiga ko'p narsa bog'liq bo'lardi ushbu haqiqatni bayon qilar ekan bolaning tili chiqishligi bilan alloh lafzi qalbiga kirsin uchun rasulimiz ko'p tarbiyali gaplarni gapirdilar bolalaringiz yetti yoshga kirganda uni namozga buyuring dedilar o'n yoshga kirganda namoz o'qimasa uni koying uni g'azablab uring dedilar lekin urishlikda unga zulm bo'lmaydigan holatda balki bir oz tarbiya maqsadida aytilindi deydilar hadisning shorihlari yetti yoshda bolaning aqli kamolga yeta boshlarkan yetti yoshda hali balog'atga yetmasdan bolani namozga buyurib o'rgatib borishlik esa asta sekinlik bilan o'n yoshga kirgunga qadar bola tarbiyalanib boradi o'n yoshga kelganda majbur qilinadi chunki ertaga bu bolamiz balog'atga yetgunga qadar beli sajdaga bukilib qolsin shoyatki o'sha holatda balog'atga yetganda biror kun ham qazo namozi bo'lmaydi mana bu amaliy shukurning asosiysidir bolalarimizni ibodatlik olloh taniydigan qilib tarbiya qilib bormoqligimiz lozim bo'ladi mana qilinayotgan ehsonlarni asli mohiyati ham shu lekin birinchi shukurga qattiq e'tibor qilib olloh bergan farzand uchun man to'xtamasdan aqiqa qilaman buni haqqiga ehson qilaman deb faqat ma'naviy shukurga o'tib qolib amaliy shukurdan uzoqlashib qolishligimiz kerak emas ba'zan shu holatni kuzatamiz faqatgina mana bu aytilayotgan ma'rifiy ma'naviy shukur bilan kifoyalanib bolamizga amaliy qilishlikni ham esdan chiqaramiz bolamiz katta bo'layotganiga ham e'tibor qila olmaymiz bolamiz asta sekin asta sekin allohni qanchalik darajada taniyotganligini imtihon ham qilmaymiz balog'atga yetgan bolani uylayotgan kimsa biror marta bo'lsa ham o'g'lidan bu narsani so'radimikin yoki yo'qmi bilolmaymiz qani aytaylikchi azizlar qachon oxirgi marta biz bolalarimizga la ilaha illalloh kalimasini o'rgatdik oxirgi marta dasturxon ustida o'tirganimizda qachon farzandlarimizdan la ilaha illalloh kalimasini bilasanmi bolajonim deb so'radik qachon oxirgi marta bolamizga biror qur'onni o'rgatganligi haqida so'ra oldik o'tirganimizda farzandlarimiz bilan dasturxon ustida nima haqida suhbatlar qilyapmiz birorta kino serial haqidami yoki futbol ishqibozi bo'lsak ota bola futbol haqidami yoki biror bir qo'shnini bo'lib o'tgan voqeasi haqidami oxirgi marta biz o'g'limiz bilan yoki qizimiz bilan bir davrada o'tirganda ollohni esladikmikin o'g'illarimizni o'tkazib olib o'g'lim muborak kalima la ilaha illalloh kalimasini bilasizmi g'usul tahoratni bilasizmi deb so'ra olyapmizmikin balog'atga yetib ketyapti qizlarimiz onalarimiz biror marta qizlariga yaxshiroq bir hayz nifos ilmini o'rgatdilarmikin yaxshi bir otinchaga olib borib beray qizim balog'atga yetibdi muslima mo'mina bo'lgan qizning odoblari haqida ta'lim olsinlarki ertaga kech bo'lib qolmasin deb tashvish qilyapmizmikin tashvish qilayotganlar ham sanoqlik lekin asosiy e'tiborimiz faqat iqtisodiyu ma'naviy shukur bilan kifoya bo'lib qolyapti lekin farzandlarimizni diniy chiroyli ta'lim berishlik esa har bir jamiyatni burchidir azizlar bularga kalimani o'rgatishligimiz ibodatni o'rgatishligimiz orqamizdan qolayotgan farzandlarimiz allohni taniydigan bo'lib bormoqligi lozim bo'ladi qur'oni karimda alloh taolo astaizu billah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro vaquduha nasu val hijara deb marhamat qildi ey iymon keltirganlar sizlar o'zingizni ahli ayollaringizni shirindan shakar farzandinglarni do'zax o'tidan saqlang dedilar bu do'zaxiy kim uning yoqadigan yoqilg'isi inson va toshlardan iboratdir mana bundan o'zingizni ham oilangizni ham saqlang dedilar saqlayapmizmikin azizlar bolamizni qo'liga bir dona zirabcha kirib qolsa tabibga yuguramiz olloh saqlasin biror kimsaning bolasi kuyib qoladirgan bo'lsa butun vujudini o'sha bolaga hadiya qilib beradilar kerak bo'lsa o'z qonidan beradi ota kerak bo'lsa butun vujudini sarflaydi ozgina kuyib qolgan bola ertaga tuzalib qolishligini bilsada lekin yig'lab bolaga shifo izlaydi lekin bir rakat namozda tark qilayotgan bolaga ming yillab do'zax azobi borligini esa hayoliga ham keltirib qo'ya olmaydi mana bu haqiqatdir azizlar ertalab bolasini rahmi kelib namozga o'qatmagan kimsadan ortiq qahrli ota dunyoda yo'q mana bolam charchabdi ekan ozgina dam olsin endi degan ota eng berahm otadir bolasini namozga uyg'otib turing bolajonim namozingizni o'qing peshonangizni sajdaga qo'yib robbim alo deng degan ota dunyodagi eng mehribon otalardan hisoblanadi chunki bolasini ming yillik do'zax azoblaridan ming balkim hisobini olloh o'zi bilguvchi azoblardan saqlayapti bolani saqlayotgan joy esa yoqilg'isi odam va toshdan iboratdir mana bu narsani yaxshiroq qalbimizga singdirib olishligimiz lozim bo'ladi azizlar alloh bergan farzand ne'matiga shu holatda shukur keltirsakkina allohni ne'matini shukrini chiroyli ado qilgan bo'lamiz azizlar bu yerda o'tirgan hammalarimiz musulmon mo'min bandalarimiz duo umidida o'tirar ekanmiz hamma xonadon ahillari ham farzandim haqqiga duo qilsinlar deyapti bu yerda o'tirgan ulug' kimsalar hammasi duo umidida turibdilar duo qilib ketadilar lekin bir narsa bor qilinayotgan duolarni mustajabligi qilinyapti duolar kechalari yig'lab duolar qilyapmiz ba'zi shoshilib ketgan birodarlarimiz bizlarga kelib savollar ham qiladi domla to'xtamasdan duo qilamiz kechalari tahajjud o'qib duo qilaman duoyim qabul bo'lmaydi laylatul qadrlarda uxlamasdan ibodat qilaman duoyim qabul bo'lmaydi nima qilsam duoyim qabul ekan deb yig'lab yuradigan birodarlar ham ko'p lekin haqiqat bu azizlar kelinglar bir nazar tashlaylik duo bu ibodatdir adduo ibodatun deb marhamat qildilar sarvari koinot ushbu duoni mustajabligi nima bilan bo'ladi shayx basriy hazratlari basra bozoridan o'tib ketayotgan edilar bir qancha basra ahli chiqdilar shayx basriyni atrofini o'rab oldilar yo shayxina ey shayximiz dedilar nima uchun bizni duoyimiz qabul bo'lmaydi axir siz bizga qur'oni karimda astaizu billah astajib lakum duo qilinglar duoinglarni qabul qilaman deb olloh marhamat qildi degan oyatni aytdingizu lekin duoyimiz qabul bo'lmayaptiku nima qilishimiz kerak dedilar shunda shayx basriy ularga qarab shunday dedilar sizlarni qulubukum fi ashara ashya fa kayfa yustajabu sizlarda qalbinglar o'nta narsa bilan tamom bo'ldiku o'nta narsa qalbinglarni o'ldirib qo'ydi endi duoinglar qandoq qabul bo'lsin dedilar shayx basriy rahmatullohi alayhini javoblariga quloq tutamiz bu zot duoni qabul bo'lmayotganini sababi ollohda qabul qilmasligida emas balki qalbni o'nta narsa o'ldirib qo'yganligida dedilar va o'nta narsani sanab berdilar al avvalu araftumulloha taala valam tuaddu haqqahu dedilar ollohni taniysizlaru uning haqqini ado qilmaysizlar shayx basriyni sanayotgan sanoqlari azizlar siz bilan da taalluqlidir qani qarab ko'raylikchi bizni qalbimizni ham agar shu o'nta narsa o'ldirib turgan bo'lsa biz ham duosi qabul bo'lmayotgan kimsalardan bo'lib qolamiz keling e'tibor qilaylik birinchi aytgan so'zlari araftumulloha taala valam tuaddu haqqahu ollohni taniysizlaru uning haqqini ado qilmaysizlar dedilar mana shu sizni qalbingizni o'ldirib turgan birinchi narsa dedilar Biz ne bizni yaratgan olloh o. lekin hamma haqqini ado qilyapmizmikin azizlar alloh taoloni buyurgan barcha buyruqlarni bajaryapmizmikin mana shu narsa ikkinchi masaladir buyuk masaladir har bir inson o'z qalbini o'zi imtihon qiladigan masaladir ollohni tanib qanchalik darajada haqqini ado qilyapmiz namozlarni hammasini to'la to'kkiz ado qilyapmizmikin olloh buyurgan zakot nisoblari yetganlar zakotini chiroyli ado qilyaptimikin bundan tashqari qancha qancha buyruqlari bo'lsa hammasini qilyaptimikin shayx basriy aytdilarki ollohni taniysizlaru haqqini ado qilmaysizlar shu sizni qalbingizni o'ldirgan birinchi narsa dedilar va tani ikkinchi qalbingizni o'ldirgan narsa dedilar qarotumul qur'an valam tamalu bihi qur'on o'qiysizlaru unga amal qilmaysizlar dedi bu ham haqiqatdir qur'on 14 asrdan beri tilovat qilinib kelsayu unga amal qilishlik yo'q qur'onda lag'u o'rniga eshitib qolinishlikdan saqlanishlik deb buyurilganlar qur'onda qo'shiq o'rnida eshitib qolishlikdan saqlanganlar qur'onda shuning uchun ham har xil magnit tasmanalarida baland qilib qo'yib xuddi bir qo'shiqni eshitgandaqa eshitib bo'lmaydi qur'on allohning kalomi azizlar buni qo'yilganda buni o'qiganda odam vujudi ila eshitmoqligi ko'ziga yosh olmoqligi oyatlarni tadabbur tafakkur qilmoqligi lozim bo'lardi shayx basriy aytganlaridek qur'on o'qiymizu lekin uni birorta narsasiga amallikka intilish yo'q intilayotgan kimsalardan alloh rozi bo'lsin qur'on o'qib qur'onga amal qilayotgan ustozlarni alloh sirob qilsin lekin bu kamchilik hammamizda bor deb ayta olamiz azizlar hatto biz gapirayotgan o'zimizda ham boshqalarda ham shu kamchilik bo'lar ekan alloh bizni qalbimizni o'ldirib qo'yishlikdan panoh so'rashligimiz kerak va thalis uchinchisi dedilar basriy hazratlari iddaaytum hubbal rasul va taraktum sunnatahu rasulullohni yaxshi ko'raman deb davo qilasizlaru sunnatini tark qilasizlar dedi haqiqat bu azizlar sarvari koinotni yaxshi ko'rishlikda hamma davo qiladi biror kishi bu zotni yomon ko'raman deya olmaydi lekin qanchalik darajada sunnatini bajaryapmiz qanchalik darajada bu zotni aytgan ishlarni qilyapmiz o'zimiz va olloh bilguvchidir rasulullohga muhabbat izhor qilgan odam nimani aytganlar bo'lsa shuni qilmoqlik kerak nimadan qaytargan bo'lsa shundan qaytmoqlik kerak rasulimiz alayhi salatu vassalam qaysi darajalarda bizlarni yurishlik deb buyurgan bo'lsa shu darajada yurishlikka harakat qilishligimiz bu zotga bo'lgan muhabbat izhori bo'ladi lekin quruqqina qilib man rasulullohni yaxshi ko'raman deb qo'yishlik esa bu oddiy bir davo bo'lib qoladi va bu qalbni o'ldiradi dedilar to'rtinchisi والرابع iddaaytum adavati shayton fatatimuhu vafaqtumuhu dedilar shaytonni dushmanligini davo qilasizlaru lekin uni aytganini qilasizlar o'zinglarga do'st tutasizlar dedilar bu hamsini sizni qalbingizni o'ldirib turgan to'rtinchi narsa dedilar shayton bizni dushmanimiz yaralibdiki u bizga dushmanlik qiladi shayton eng katta dushman ekan uni aytganini qilmaymiz nimaiki iymonga qarshi narsani aytayotgan bo'lsa bu shaytonni buyrug'i ekanligini bilishligimiz kerak namozga turmoqchi bo'lganimizda shayton bir oz uxla deydi biz uni aytganini qilamiz nafl namoz yoki qazo namozlarda ado qilib qo'ysam edi degan mahalimizda shayton hali yoshsan deydi biz uni aytganini qilamiz biror tijorat sohasida shubhalik narsani ko'rib qolganimizda shayton uni bizga go'zal qilib ko'rsatadi hamma qilyaptiku san ham qilaver deydi butun jamiyat shuni qilyapti sen nima qilasan ajrab hamma qatori ketgin endi bu aytilgan gaplar o'sha davrga mos edi deydi lekin biz uni aytganini qilamiz holbuki biz nimaiki shubha bo'lsa nimaiki shariatga xilof bo'lsa bu shaytonning buyrug'i deb undan qochishligimiz lozim edi lekin afsuski mana shu narsani qilmayotganligimiz uchun qalbimiz o'lib qolar ekan va duosi qabul bo'lmaydigan kimsalardan bo'lib qolamiz ekan val xomis beshinchisi dedilar shayx basriy qultumul mavtu haq valam tastaiddu bih har kuni o'lim haq o'lim haq deysizlaru lekin o'limga tayyorgarlik ko'rmaysizlar dedi o'limga tayyorgarlik ko'rishlikni haq deb qo'yishlikni o'zi bilan bo'lmaydi biror kimsa yo'qki o'lim nohaq deydigan ertaga hammaning boshiga o'lim keladi lekin azizlar bunga qanchalik darajada tayyorgarlik ko'rdik o'limga tayyorgarlik ko'rishlik nima edi o'zi zodi rohila qilishlik rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki insonning uchta do'sti bo'ladi uchala do'sti ham qabristonga birga boradi ikkitasi qaytib keladi bittasi qabrda qoladi u nima deb so'raganlarida biri uning farzandlariyu moli dunyosi ana shu moli dunyosi bilan farzandlari u o'lguncha bo'ladi qabrga borgandan keyin hammasi uniki bo'lmay qoladi lekin qabrda qiyomatgacha unga hamroh bo'ladigan uning amali uning ibodatlari dedilar mana bu do'stni ko'paytirishlik lozim mana shu o'limni haqiqatidan xabar topishlikdir mana shu davrlarda bo'lib o'tgan voqealarni bayon qiladilar asrimizda yashagan fozil kishilardan birlari o'g'illariga vasiyat qoldirdilar o'g'illarini qoshlariga chaqirib o'g'ilginam ko'zim qorosi sizga bir vasiyat aytaman bilasizki man chiroyli hayot kechirdim yumshoq to'shakchalarda hayot o'tkazdim ertaga olamdan o'tishligim aniq bo'lib qoldi olamdan o'tganimda endi bu to'shaklar o'rniga meni qorazak tuproqqa qo'yasiz bu koshonalar o'rniga endi menga qorong'i qabr uy bo'ladi jon bolam aziz bolajonim sizdan iltimosim hech bo'lmasa oyog'imga maxsi kiydirib qo'ying dunyo lazzatiga o'rgangan kimsa ekanman qabrda oyog'im sovqotib qolmasin oyog'imga maxsi kiydiring hech ilojini qilolmasangiz paypoq bo'lsa ham kiydiring dedi agar shu vasiyatimni bajarsangiz unda ikkinchi vasiyat buyurmayman agar birinchi vasiyatimni bajara olmasangiz ikkinchi vasiyatimni berkitib qo'yganman uni olib o'qib ikkinchisini bajaring dedi bola so'z berdi ota olamdan o'tishi bilanoq domlalar oldiga chiqdilar otamning oyog'iga mahsi kiydiraman deb xarxasha qila boshladi ahli ilmlar bunga ruxsat bermadilar shariatda bunga yo'l yo'q dedilar bola otamni vasiyatini qilmasam gunoh bo'ladi dedi oxiri ustozlar aytdilarki shariatga muvofiq bo'lmagan vasiyatni bajarsang gunoh bo'lmaydi dedi oxiri bola ikkita paypoq kiydirishga qattiq harakat qilib qoldi hech bo'lmasa ikki paypoq kiydiray dedilar oxiri ulamolar bolani chaqirdilar seni otangni bugundan boshlab libosi uchtadir bu ham bo'lsa qamisu izori lifofa degan kafandir bundan ortiq biror narsani otangga kiydirishga haqqing yo'q tikilgan narsa kiydirib bo'lmaydi dunyo ziynati endi otangni shunday ko'mishga rozi bo'lgin chunki shariatga ergashasan dedi noiloj qolgan bola rozi bo'ldi otani dafn qilib qaytar ekan yig'lab keldilar otamni aytgan vasiyatini qilolmadim nahot ikki paypoq kiydir olmadim endi ikkinchi vasiyatini bajaraman dedida de, berkitilgan maktubni ochib o'qidi maktubda shunday degan edi ey bolajonim aziz jigargo'sham ko'rdingizmi shuncha dunyoyim turib shuncha narsalarim turib hatto ikkita eski paypoqni olib ketishga ham qodir bo'lmadim hatto shu paypoqni ham menga berishmadi shunday ekan o'zingiz bilan olib ketishlikka qodir bo'lgan narsangizni ko'paytiringda tashlab ketadiganiga e'tibor qilmang deb vasiyat qilgan edi bola zor yig'ladi otaning bu uddaburona vasiyatidan ta'sirlangan bola butun umr o'zi bilan birga olib ketadigan narsani ya'ni ibodatni ko'paytiradigan bo'ldi siz bilan biz ham o'lim haq deymizu lekin shu haqiqat bo'lgan o'limga qaysi darajada tayyorlanyapmiz o'zimiz va alloh bilguvchidir o'zimiz bilan olib ketadigan do'stlarni ko'paytirishlik lozim bo'ladi ana bundan keyin shayx basriy yana so'zlarini davom ettirdilar sizlarni qalbingizni o'ldirib turgan narsani keyinchisi dedilarki اشتغلتم بعيوب إخوانكم ولم تعمل ولم ترون أنفسكم عيوب أنفسكم dedi o'zi birovlarni boshqalarni aybi bilan mashg'ul bo'lasizlaru o'zinglarni aybinglarni ko'rmaysizlar dedilar boshqalarni aybi bilan mashg'ul bo'lib faqatgina o'zingizni aybingizni ko'rmay qolishligingiz natijasida sizlar qalbingizni o'ldirib olasizlar dedi bu ham haqiqat birovning aybi bilan mashg'ul bo'lishlik birovni aybini izlamoqlik azizlar qalbni o'ldiradigan narsa har kim o'zini o'zi aybini izlash kerak har kuni kech bo'lganda o'ziga savol berish kerak bugun man nima qildim olloh uchun nima ish qildim o'zi yigirma to'rt soat olloh menga ato qiluvdi shuni qanchasini olloh uka bag'ishladim bugun nima ish qilibman falon joyda haqqim bor edi olibman falon joyda qarzim bor edi beribman falonchi bilan janjallashibman falon joyda o'tirib ulfatchilik qilibman falon joyda o'tirib yaxshilab o'ynabman qarta endi nima qildim olloh uchun olloh menga bir kun ato qiluvdi man nima qildim faqatgina birovni aybini izladimmi degan savollarni qilib o'z aybimizni axtarishimiz kerak shunga muvofiq yashar ekan u odamning qalbi pokiza bo'lib boradi duosi ham qabul bo'ladi shayx basriy yana davom etdilar akaltum ni'mata robbikum valam tashkurulah qalbingizni o'ldirib turgan keyingi narsa ollohni ne'matini yeysizlaru bunga shukur keltirmaysizlar dedilar olloh bizga ne'mat ato qilibdi ekan har bir ne'matga shukur keltirishligimiz so'zimizni avvalida aytgandaqa ziyodalik olib kelarkan yegan taomlarimizga ham yurgan turishimizga ham albatta shukur keltirishligimiz lozim bo'ladi shayx basriy so'zlarini ushbu holatda davom etib yana aytdilarki vadafintum sizlar dafn qilasizlar har kuni mayitlarni ko'masizlaru lekin undan o'zinglarga e'tibor olmaysizlar dedilar o'lik ko'mishlik har kuni borar ekan bundan e'tibor olishlikni rasulimiz alayhissalotu vassalam ham marhamat qildilar mana bu narsalarni shayx basriy sanab sanab o'tar ekan har bir kimsalarga ushbu haqiqatni bayon qildilar azizlar ushbu narsalar bizni qalbimizda bo'lar ekan duosi qabul bo'lmaydigan kimsalardan bo'lib qolamiz alloh taoloni tanib uni haqqini ado qilishligimiz qur'on o'qib qur'onga amal qilishligimiz rasulimizni do'st tutib do'stlikda sadoqatda turishlik shaytonni dushman tutib undan uzoq bo'lishlik lozim bo'ladi bir birlarimizni ayblarimiz bilan shug'ullanishlikda tashlab o'z aybimiz bilan shug'ullanmoqligimiz lozim bo'ladi o'lim haq degan kimsalar o'zining o'limga qanchalik darajada taraddud ko'rganligini bilmoqligi lozim allohni ne'matini yegan kimsa har biriga shukur keltirib olmoqligi lozim dafn qilingandan keyin bundan e'tibor olmoqligi lozim mana buni shayx basriy aytganlaridan keyin biror kishi javob bera olmadi ana shundan kelib chiqib aytamizki azizlar duosi qabul bo'lishlikni izlayotgan kimsalar ushbu holatda turishligimiz kerak ekan qalbimizni bir musaffo qilgan holatda allohdan so'rab duo qilmoqlik lozim duolarni qabul bo'lishligida rasulimizni oldilariga said ibn abi vaqqosdek sahoba ham so'radilar ya rasululloh menga duo qiling duoyim qabul bo'ladigan kimsa bo'lib qolay dedilar menga duo qilib bering duoyim qabul bo'lsin deganlarda rasulimiz said ibn vaqqosga qarab ya saat ey saat agar duoying qabul bo'lishini istayotgan bo'lsang u holatda luqmangni halol qil dedilar jonim qo'lida bo'lgan allohga qasam ichib aytamanki kimni qalbiga ichiga bitta luqma harom kirar ekan qirq kungacha uni duosi qabul bo'lmaydi deb marhamat qildilar tasavvur qilib ko'raylik bir luqma narsa qirq kun duoni qaytarsa yaxshilab to'yib olinsa haromga endi qanchalik darajada qabohatda qolgan bo'lamiz alloh bizni haromdan uzoq qilsin xonadon egasi duo umidida ekanlar bu yerda turgan barcha ulug'lar bilan birga bularning duolari o'laroq qo'limizni ochamiz allohdan duo qilib so'raymiz bismillahi rohmanir rohim yo robbil alamin biz senga qo'l ko'tarib turibmiz qalbimizda o'sha o'nta narsadan birortasi qoraytirib qo'ygan bo'lsa qalbimizni o'ldirib qo'ygan bo'lsa uni bizdan uzoq qilgin qalbimizni musaffo qilgin duosi qabul bo'ladigan kimsalardan qilgin mana bu xonadonda duo umidida turganlarini barchalarini o'z rahmatingga olgin o'tgan otalari onalari barchalarini rahmatingga olgin farzandlariga uzoq umr bergin amali shukurda bardavom qilgin o'zingni taniydigan farzandlardan qilgin duoga qo'l ochib turgan barcha ulug' yoshli kimsalar hojdada yuqori dadalarimiz hammalari yo rabbiy qalblari salim qalblarida bunday aytilingan qalbni o'ldirguvchi narsalari yo'q deb biz muhabbat qilib turibmiz mana bularni ham duolarni qabul aylab yurtimizni tinch qilgin osoyishta qilgin musulmonlarni osoyishta ibodat qila borishligimizga o'zing hamisha nusrat ato qilgin farzandlarimiz orqamizdan qolib duoda ibodatda bardavom bo'lsinlar robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanata va qina azabannar برحمتك يا أرحم الراحمين